Po planine plan plantujem, po planine plan plantujem. Sa sebe čarjo sa tebe ťa ženijo. Pobudniš tá travu pasem, pobudniš tá travu pasem. Değerli dostlar hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Balkan müziği sunduğum Tuna'nın biri yanında. Yine birlikteyiz canlı olarak. Açık Radyo stüdyolarındayız. Ee, karşımda Selahattin. Ee, 94.9'dasınız tabii ki. Ee, internetten dinleyen dostlarımız da eminim ki vardır. Bugün epeydir uğramadığım Sırbistan'a uğramayı planladım. Dün akşam da o şekilde duyurdum. Ee, Sırbistan'ın günümüzdeki e, Çağdaş Halk Müziği icra eden gruplarına şöyle bir e, dokunacağız. Yani e, planladığımın çok azını getirebildim buraya çünkü sonuçta zaman kısıtlı. E, yine de e, bildiğiniz bir kısmınızın bileceğini tahmin ettiğim e, ama aynı zamanda bilinmeyen toplulukların da yer aldığı bir seçki. Yaklaşık 7 tane e, albüm getirdim sizlere. İlk albüm kendileriyle temas kurarak e, sağladığımız bir albüm. Drina topluluğu e, 90'lı yılların sonunda kurulmuş. Sırbistan'ın her tarafından e, hatta Makedonya'dan e, şarkılar seslendiriyorlar. E, iki kadın sesinden oluşan bir topluluk. Ne yazık ki e, albümün iç kapağı e, Kiril alfabesinde olduğu için bugün size okuyacak birini bulup da yetiştiremedim o isimleri. Ama zaten e, onlar için bir program yapmayı planlıyorum. O zaman e, illaki e, ayrıntılı olarak bu topluluğu yakından tanıyacağız. E, Drina meşhur nehirden gelen e, adları nehirden geliyor tabii ki. E, eskiden geleneksel tarzlar tabii bölgeden bölgeye çok büyük değişiklik gösterirdi. Malumunuz e, bütün dünyada. Ama 20. yüzyıldan sonra yani kayıt teknolojisinin gelişmesiyle e, birbirine yakın ama bambaşka geleneklere sahip ya da birbirine uzak ve tabii ki bambaşka geleneklere sahip e, bölgelerin müzikleri birbirine yaklaştılar, birbiriyle tanıştılar, birbirinden etkilendiler. E, bu işte çağdaş e, halk müziği toplulukları gerek dünyada olsun gerek e, Sırbistan'da olsun hem kendi ülkelerindeki farklı bölgelerin geleneklerini bir araya getirip kendi sentezlerini oluşturdular. Ee, hem de bu sentezleri oluştururken dünyadan etkilendikleri müzikleri de e, içine kattılar sentezlerinin. E, işte genel eğilimler, e, çağdaş armoni ya da batı klasik müziğinin e, yüzyıllardan beri oturmuş armonisi, armonisini halk müziğine uyarladılar. Ya da caz armonisini halk müziğine uyarladılar. E, dediğim gibi işte örneğin Drina topluluğu e, Doğu Sırbistan'ın e, geleneğine ait bir halk şarkısını e, yalnızca otantik Doğu Sırbistan geleneğiyle değil Sırbistan'ın başka bölgelerindeki geleneklerle de harmanlayıp e, düzenlediler. Böylece ilginç bir e, eklemlenme durumu, birbirinin içine girme durumu gerçekleşti. Yani Sırbistan sonuçta e, küçük bir dünya ama dünyanın her tarafında bu böyle oldu. E, Türkiye'de de e, biz işte e, Ege müziği dinlerken e, ne bileyim gerektiğinde hani e, genellikle pek yakışmaz ama yakıştıranlar da olabilir. İşte balaban duyabiliriz yani. Ya da Doğu Anadolu müziğinde e, aslında oraların geleneğinde olmayan curayı duyabiliriz. Ya bunlar çağdaş yaklaşımlar. Evet çok uzattım. Ee, Dirina topluluğundan iki parça daha seçtim sizin için. Onları dinleyeceğiz. Yine polifonik e, Sırp halk şarkıları. doczekam, nie doczekam niedzielu i swe całej niewajko. Nie doczekam, nie doczekam niedzielu i swe całej niewajko. Kad zapjevam, kad zapjevam ovako malena, oj djevojko. Kad zapjevam, kad zapjevam ovako malena, oj djevojko. Potekla mi, potekla mi suza iz kamena, oj djevojko, Potekla mi, potekla mi suza iz kamena, oj djevojko. Kad zapjevam, kad zapjevam ovako svi sine, oj djevojko. Kad zapjevam, kad zapjevam ovako svi sine, oj djevojko. Ravnaju se, ravnaju se brda i doline, oj djevojko. Ravnaju se, ravnaju se brda i doline, oj djevojko. Mi smo seje, mi smo seje ispod kozarice, oj djevojko. Mi smo seje, mi smo seje ispod kozarice, oj djevojko. Đene rađa, đene rađa, majka izdajice, oj djevojko. Đene rađa, đene rađa, majka izdajice, oj djevojko. Pjevaj se jo, pjevaj se jo, tam moja čuva, moj djevojko. Śpiewaj sejo, śpiewaj sejo, tam moja czuwa moje niewojko. Piewacie mo, piewacie moi, kad se uda moje niewojko. Piewacie mo, piewacie moi, kad se uda moje niewojko. We Svih Evet değerli dostlar Sırbistan'ın bugünkü halk müziği profilini oluşturmaya çalışıyorum. 50 dakikanın 55 dakikanın izin verdiği ölçüde ve ilk grubumuz Drina topluluğuydu. Şimdi e, belki günümüz Sırp halk müziğinin en meşhur, en bilinen e, Sırbistan dışında en bilinen topluluklarından biri Bela Beloplatno yani beyaz keten diye çevirebiliriz belki. E, ee, Belo Platno topluluğunun bildiğim kadarıyla iki albüm var. E, genel bir eğrim var aslında. Sırbistan'daki e, günümüz toplulukları Kosova'dan, Metobiye'den e, aynı zamanda da Makedon halk şarkılarından çok fazla esinleniyorlar. E, aynı zamanda yine Vranya, Vranya şehrinin eski müzik geleneğinden çok e, esinleniyorlar. Yani bu e, farklı kaynaklar Sırbistan'ın diğer bölgelerinden birazcık daha sanki önde daha çok e, ilgi çekiyor. Daha egzotik bulunuyor belki. E, işte Beloplatna da ağırlıklı olarak e, Kosova'dan ve Makedonya'dan e, etkilenmiş e, müzisyenlerin oluşturduğu bir ekip. Şimdi onlardan e, iki parça seçtim. On, e, o iki parçayı dinliyoruz. İkinci olarak Sırbistan'dayız ve yine Belo Platno topluluğunu dinliyoruz. Evet, e, Belo Platno toplumunu dinledik. İkinci örnek doğru anladıysam Doğu Sırbistan'dan bir parçaydı. İlk örnek ise e, pek çok versiyonu bulunan hani bizim meşhur Ramizem türküsünün e, Sırp versiyonuydu. Vranya, Vranye e, versiyonuydu. Hemen e, adlar aslında beraber anılan ikinci bir topluluk var. Beloplatna'dan sonra. E, ee, hemen onlara geçeceğim. Bu topluluk da yine e, bilinen bir topluluk. E, ağırlıklı olarak Vranje bölgesinden şarkılar söylüyorlar. Yine Makedon etkisi de var müziklerinde. Az önce söylediğim etkileşimler yüzünden. Ve e, birçok çağdaş Sırp halk müziği grubunda Makedon tamburasının kullanıldığını görüyoruz. Ve Makedon kavalının e, Böyle bir e, kültürel etkileşim var ortada. E, İzbor topluluğundan söz ediyorum. İzbor topluluğunun seçtiğim parçası biraz uzun olduğu için tek bir parça dinleyeceğiz ve İzbor. Müzik topluluğunun bu meşhur e, Vranye şarkısını çaldım sizlere. Şimdi e, ilginç bir müzisyen portresi var karşımda. Zoran Drankovic. Zoran Drankovic çağdaş müzisyenlerde e, müzisyenlerden dikkat çekenlerden birisi. E, gitarcı ve düzenlemeci. E, albümünde birçok şarkıcıya yer vermiş. E, enstrümantal parçalarda var. E, kendi müziğinin yanı sıra tabii ki halk müziğinden yaptığı düzenlemeler de var. Duygulu, sıcak bir müziği var. İki parça seçtim Zoran Drankovic'in albümünden. More le pošla trojanka na vodu, pošla trojanka na vodu. Na vodu, na vodu, le le le le, na vodu na jermenište, na vodu na jermenište. lelelelele Susrete mladom očence Susrete mladom očence Stani mi, stani mi, lelelelele Stani Evet Sırbistan'ın çağdaş halk müziği gruplarında dolaşmayı sürdürüyoruz. Zoran Drankovic'in albümünü paylaştım sizlere. Çeşitli müzisyenlerle birlikte e, yaptığı ve son parçanın adı da e, Troyanka'ydı. Şimdi ağırlıklı olarak kadın sesleri dinlettim sizlere e, Zoran Drankovic dışında ki o da bir şarkının yarısını söyledi. E, ikiz müzisyenlerimiz var şimdi. Teo Filovici yani Filovici e, kardeşler. E, enteresan bir ikili. Hem e, ikili olarak albümleri var. Çeşitli e, birkaç albümleri var. Hem de e, Miroslav Tagic gibi e, başka çağdaş müzisyenlerle e, ortak çalışmaları var. Bu bir konser albümü Belgrad'da yaptıkları bir albüm. Oradan iki parça seçtim sizlere. E, bu kadar e, birbirini bu kadar birbirine benzer ve canlı olarak da e, müthiş bir senkron yakalamışlar. Dinleyip anlayacaksınız zaten. Benim çok sevdiğim bir e, ikili ve Filovici kardeşleri dinliyoruz. imam neka jedem, vino imam neka pijem, are imam negi jarčim, sve na tebe cveto misli. Avicii kardeşleri dinledik. İki birbirinden harika şarkı seslendirdiler. Ee, YouTube'da olsun, internette olsun e, hem bu topluluğa hem de bundan öncekilere olsun e, ulaşmak mümkün doğrusu hani meraklısına söylüyorum. Son grubumuz oldukça ilginç bir ikili duo Medyoteren. Medyoteren ikilisi e, İsviçre'de oluşmuş öyle anlıyoruz. İki elemanı var malum. E, ee, Sırdyan Vukasinovic Sırp akordeoncu 1983 doğumlu e, aileden müzik geleneği e, oldukça yaygın. E, ve 1999'da dünyaca yapılan pek çok akordeon yarışmasından birinde e, birinci olmuş. E, diğer üyemiz de ikilinin diğer üyesi Taylan Arıkan Mersin doğumlu. E, çocukluğunda herhalde gurbetçi olarak ailesiyle İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de yetişmiş. E, bağlama öğrenmiş ve daha sonra eğiticilik de yapmış. Aynı zamanda gitara da yönelmiş. E, bu ikiliyle çeşitli performanslar yapmışlar. E, klasik müzik, caz etkileşimli bu albümde 2006'da yayınlanmış. Ee, biraz ayrıntılı bilgi veriyorum çünkü oldukça ilginç bir albüm. Ee, iki parça seçtim sizlere albümden. Albümün ismi Horon. Tabi Medi Medioteren Horon diye geçiyor e, albümün ismi. E, ilk parça kendi parçaları e, Akdeniz adını taşıyor. Evet böyle bir akordeon ve bağlama ikilisi dinlemiş olmanıza imkan yok diye düşünüyorum daha önce. Ee, onlardan dinleyeceğimiz yani Taylan Arikan ve Sırdiyan Vukasinovic'den dinleyeceğimiz ikinci parça, ikinci ve son parça Nikola Le. Muhtemelen geleneksel parça. değerli dostlar. Sırbistan'daki çağdaş halk müziği durumuna, gidişatına bir şöyle bir e, kulak atmış olduk, e, dinlemiş olduk. Son olarak Sırdiyan e, Vukasinoviç ve e, Taylan Arıkan'ı akordeon ve bağlamada dinledik. Medioteren Horon adlı albümde e, Duo Medioteren diye geçiyor zaten. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 40 0212 343 40 numaralı e, telefondan bana ulaşma şansınız var. Facebook'lardan, sayfamdan ve tabii ki e, programı dinlemek için hem bunu hem bu programı hem de bundan öncekileri e, tunanınberiyani.blogspot.com e, adresinden e, dinleyebilirsiniz. Son küçük bir duyuru. Cumartesi gecesi yani 16 Mayıs e, Cumartesi akşamı Ankara'da e, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde e, Konur 2 Sokak numara 51'de Mammer Ketencalı ve Bal Balkan Yolculuğu sizlerle buluşacak. E, merak edenlere duyurulur buradan. internetten dinleyen Ankaralı kardeşlerimiz e, ilgileniyorlarsa buluşmak bizim için büyük keyif.